بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ulamolar qadimdan dunyoni ma'lumot qilish borasida kitoblar yozib kelishgan Masalan, Abdulloh ibn Muborak kitabi Zuhd juda ham mashhur zohidlik kitobi. Ya'ni dunyoni malomat qilib, dunyoni tark qilish, qalbdan chiqarish borasida mustaqil kitob yozgan. Va bu borada Ahmad ibn Hanbal ham aynan kitabi Zuhd yozgan. Butun shu shu mavzudagi hadislar va salaf solihlarni osorlarini u yerda jamlab keltiradi. Va shuningdek mashhur ulamolardan Ibn Abi Dunya zammu dunyo degan kitobi bor ya'ni dunyoni malomat qilish mazammat qilish degan kitoblar bor o'tgan darsda dunyoni mazammat qilish haqidagi oyatlar va hadislar va sahoba tobeinlar so'zlari o'tdi lekin dunyoni malomat qilishni o'zi yetmaydi balki mana shu malomat qilingan dunyoni nimaligini bilish kerak toki undan qaysinisidan saqlanish kerak qaysi biridan saqlanmaslik kerak ya'ni saqlanmasa ham bo'ladi qaysi biri joiz mana shularni yaxshi bilib olish kerak avvalo shuni bilish kerakki dunyo va oxirat degani bu ikki xil hayot ikki xil holat degani bizga yaqinroq bo'lgan hayot bu dunyo deyiladi va o'limdan oldin bo'lgan hayot dunyo so'zi qaysi so'zdan kelib chiqqanligida albatta ixtilof bor bir qovulga ko'ra dunuv so'zidan kelib chiqqan dunuvun degani yaqin dunyo so'zi yaqin hayotga aytiladi o'limdan oldingi hayot va uzoqroq bo'lgan va o'limdan keyingi hayotga oxirat deyiladi demak ma'lum bo'ladiki insonni o'limdan oldingi oladigan naqd bir nasibasi ulushlari uni foydalanadigan narsalar hosil bo'ladigan bir lazzat narsalar bular hammasi dunyoga kiradi albatta insonni har moyillik bo'lgan yaxshi ko'rgan narsasini hammasi shariatda malomat qilingan emas balki bu narsani ulamolar uchga bo'lishgan uch qism birinchisi insonni o'limidan keyin ham natijasi samaralari qolib oxiratda ham inson bilan birga bo'ladigan narsalar bu narsa asosan ikki narsa ilm bilan amal bo'ladi mana shu narsa oxiratgacha qiyomatgacha inson bilan birga boradi inson buni samarasini natijasini ajrini ko'radi ilmdan maqsad alloh taoloni uni sifatlarini ishlarini bilish va farishtalar payg'ambarlar dunyo va oxirat haqidagi masalalar va payg'ambarlarga kelgan ahkomlar shariatni bilish demak ilm degani bu shar'iy ilm bo'ladi ikkinchisi amal deyilyapti amaldan maqsad xolis ollohni rizosi uchun qilingan toat ibodat va amallar mana shu ikki narsa inson bilan hamisha qoladi endi ba'zi holatlar bo'ladiki ilmga qiziqadigan bir odam shunchalik ilmga berilib ketadi shu narsa bilan shunday odatlanib qoladiki ilmdan lazzat olishni boshlaydi ilmga judayam bir shavqu zavq bilan kirishadi hattoki uxlashni ham tark qilib qo'yadi ba'zan uxla qaytanga uydagilar uxla deydi uxlamaydi yoki ovqat yeyish choy ichishni ham esdan chiqarib qo'yadi majburlab choy ichtirishadi va boshqa dunyoni lazzatlarini unutib qo'yadi ilmni lazzatidan mana bu odamni eng yaxshi ko'rgan bir lazzatli narsasi shu dunyodayoq o'limdan oldin demak ilm bilan shug'ullanish bo'lyapti shar'iy ilm bilan dunyodagi naqd ulush bo'lyapti lekin shu bilan birga bu malomat qilingan olloh tomonidan la'natlangan dunyoga kirmaydi agarchi dunyoni ichida lazzat hosil bo'lyapti shuni dunyodagi naqd bir nasiba bo'lyapti unga lekin bu u dunyoga kirmaydi bu oxiratga kiradi yoki bir kishi ibodatga nihoyatda berilgan ibodatga odatlanib qalbi shunga o'rganib qolgan va ibodatni juda yam yaxshi ko'radi ibodat qilsa namoz o'qisa lazzatlanadi ro'zalar tutsa masalan sahobalarga o'xshab va uni u odamni ibodatdan olib qo'ysangiz qaytanga unga azob bo'ladi mana bu ham dunyodagi naqd ulush bir lazzat bo'lyapti lekin shu bilan birga dunyoga kirmaydi balki bu oxiratga kiruvchi narsa bo'ladi hattoki shunaqa darajaga yetganki ba'zi solihlar aytishganki men o'limdan qo'rqishini qo'rqishimni yagona sababi bu tahajjud namozlaridan mahrum bo'lishdim ba'zilar aytganki ollohdan duo qilib so'rar ekanki qabrda menga namoz ruku sajdalarni nasib qilgin deb ya'ni qabrda ham namoz bilan rizqlantirgin deb shunchalik namozni yaxshi ko'rib qolgan odam shunda ham demak ma'lum bo'ladiki bu dunyoga kirmaydi lekin mana shu hayotda yaqin hayotda bo'lgani uchun dunyoni ichida bo'lyapti bu jarayon namoz o'qishi masalan ilm bilan shug'ullanishi shu lazzatlar dunyoni ichida bo'lganligi jihatdan payg'ambarimiz buni dunyoga ham kiritgan lekin bu la'natlangan malomat qilingan dunyodan emas balki mana shu yaqinligi jihatdan yaqin hayotda bo'layotgani uchun dunyoga kiritilgan chunki payg'ambarimiz aytadiki imom nasoiy rivoyat qilgan hadisda hubbiba ilayya min dunyakumun nisau va dunyolaringizdan menga ayollar bilan xushbo'yliklar sevdirildi payg'ambarimiz yaxshi ko'rgan va ko'zimni quvonchi namozda qilindi mana shu joyi mavzuimizga taalluqli demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozni ham dunyoni lazzatlariga kirgizyapti payg'ambarimiz sallallohu vaholanki namoz ochiq ibodat hattoki ibodatlarni eng afzali ulamolar ixtilof qilishgan iymondan keyin eng afzal ibodat ba'zilar namoz degan ba'zilar jihod degan demak eng afzal ibodatlardan biri bo'lgan namozni dunyodan deyapti payg'ambarimiz mana shu dunyo bu yerda mana shu yaqin hayot degan ma'noda u mal'un dunyodan emas mana shu birinchi qism bo'ladi oxiratdanligi aniq bo'lgan ilm va amal bo'lyapti endi ikkinchi qism ba'zi ishlar insonga mana shu dunyoda uni nasibasi bo'ladi ma'lum bir foyda hosil bo'ladi lekin oxiratda hech qanaqa uni foydasi bo'lmaydi ya'ni bu birinchi qismi aynan ziddi bo'ladi oxiratda hech qanday foydasi bo'lmaydi balki hatto zarari ham bo'lishi mumkin masalan gunohlardan hosil bo'luvchi lazzatlar ya'ni harom taomdan yoki mast qiluvchi ichimlikdan yoki zinodan hosil bo'luvchi e, lazzatlar masalan dunyoda naqd foydalanyapti e, lekin bu oxiratda foydasi bo'lmaydi balki zarar bor mana bu ikkinchi qism bo'ladi va bunga nimalar kiradi yana insonni hojati va zaruratidan tashqari bo'lgan muboh nozu ne'matlar kayfu safolar ko'ngil xushliklar mana shular kiradi masalan oltin kumushdan iborat boyliklar chunki ehtiyojdan tashqarisi aytilyapti va qimmatbaho ulovlar dalalar dala hovlilar e, insonni ekin tekinlari masalan xizmatchilar xodimlar e, cho'rilar bo'lishi mumkin va qasrlar hashamatli binolar uylar ha mana shular hammasi kerak va masalan qimmatbaho kiyim kechaklaru lazzatli taomlar hammasi shunga kiradi demak ehtiyojdan tashqari bo'lgan narsalar mana shu malomat qilingan la'natlangan dunyoga kiradi va mana shu dunyodan sahobalar qattiq saqlanishgan tobeinlar taba tobeinlar ham mana shundan saqlangan hojatdan tashqari narsadan ular qattiq saqlanishgan uchinchi qism mana shu ikki qismni o'rtasidagi ba'zi ishlar bular dunyoda naqd bir ulushi bo'ladi insonni lekin oxirat ishlariga bular yordamchi bo'ladi yordami foydasi tegadi masalan aytaylik bir insonni yegulikka ichgulikka ehtiyoji bor bo'lmasa inson yasholmaydi natijada ibodat qilolmaydi bandaligini qilolmaydi demak ehtiyoj miqdoridagi yeb ichishi insonga foydasi bor uxroviy amallariga foydasi bo'lyapti shuningdek uni issiq sovuqdan saqlaydigan badanni saqlaydigan kiyimga ehtiyoji bor hamda avratini bekitadigan kiyimga ehtiyoji bor mana bu ham demak mana shu o'rtadagi qismdan bo'ladi ya'ni ilm va amalga yetkazuvchi ibodat toatlarga yetkazish yetkazadigan bir vosita nima bo'ladi insonni sog'lig'i va tirik qolishi inson toat ibodat bandalik qilish uchun tirik bo'lishi kerak sog' bo'lishi kerak va buning uchun ma'lum miqdorda yeyish kerak ichish kerak ma'lum miqdorda kiyim kerak va zarurat miqdorida demak gunohdan saqlanish uchun uylanish kerak va hokazo va issiq sovuqdan saqlaydigan bir makon kerak uy kerak yashashga hojat miqdori mana shu uchinchi qismga kiradi bu aynan birinchi qismga o'xshab dunyoga kirmaydi bu demak malomat qilingan la'natlangan dunyoga kirmaydi chunki bu toat ibodatga yordam beryapti bu narsa va vosita bo'lyapti lekin albatta bu oxiratga mukammal kirib insonga foydasi qolishi uchun oxiratga bir zaxiraga yarashi uchun niyat kerak bo'ladi ya'ni mana shu muboh ehtiyoj miqdoridagi narsalardan foydalanishni oxiratim uchun degan niyat bilan qilsa unda bu narsa oxiratga o'tib ketadi masalan ehtiyoj miqdori taomingiz bor shuni ibodatga kuch kerak namozga kuch kerak masalan ishlashga halol nafaqa topish uchun kuch kerak mana shunga deb inson yesa ichsa bu oxiratga aylanib ketadi muboh bir amallikdan chiqib ajrga aylanadi yoki insonni zaruratiga yetadigan uchta to'rtta libosi bor mana shu narsadan shu maqsad bilan foydalansa avratini bekitish va toki ibodatga yarash uchun sog'lig'ini saqlash va hokazo demak niyat bilan u oxiratga o'tib ketadi lekin agar bu niyat bo'lmasa faqat o'sha lazzat uchun mana shu o'zi o'ziga yetadigan taom bor shuni ham yaxshi niyatda emas balki lazzat uchun yesa unda demak bu dunyoga aylanib ketadi deyishgan uchinchi qissa ma'lum bo'lyaptiki insonni niyatiga qarab o'zgaradi xolis niyat bilan olloh uchun bo'lish bilan u oxiratga o'tib ketyapti bo'lmasa bir lazzat uchun bo'lsa u dunyoga o'tib ketyapti insonni oxiratga qoladigan amallari zohiriy amallari bu ma'lum hadislarda kelgan sadaqa joriya masalan duo qiladigan solih farzand va hokazolar endi botiniy ba'zi amallar ulamolar aytishganki bu qalbni pokligi qalbni tozaligi nima bilan bo'ladi bu narsa dunyoni mana shu xohishlari shahvatlaridan inson tiyilishi bilan bo'ladi aynan sahobalar tobein taba tobeinlar tiyilgan ikkinchi oxiratga qoladigan qoladigan narsa Allohni zikri inson qancha qalb bilan zikr qilsa bu narsa oxiratga qoladi va uchinchisi Allohga muhabbat va bu muhabbat qanday hosil bo'ladi Allohni tanishdan hosil bo'ladi tanish bo'lsa maxluqotlari tafakkur qilishdan hosil bo'ladi mana shu uch narsa insonga najot beruvchi bo'ladi endi dunyoni haqiqati nimadan iborat dunyoni mohiyati degan savol bo'ladigan bo'lsa inson mana shu dunyoda mavjud bo'lgan va ular bilan mashg'ul bo'ladigan narsalardan iborat ya'ni sodda qilib aytganda yer va uni ustidagi hamma narsa dunyoga kiradi alloh taolo qur'onda aytadi inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala albatta biz insonlarni qaysi bir yaxshiroq amal qilishini imtihon qilish uchun yer yuzidagi barcha narsalarni zebu ziynat qilib qo'ydi demak yerdagi hamma narsa zebu ziynat va nima uchun unday qilingan imtihon qilish uchun yerni o'zi bizga to'shak qarorgoh makon ya'ni uylar qurib bemalol yashasa bo'ladi hatto yerni ustida yashab uxlayotgan issiq o'lkalarda ko'pchilik aholisi ko'chada ham yashab ketaveradi alloh taolo shuni imkonli qilib qo'ydi va yerni ustidagi narsalar nimadan iborat asosan insonga kerak bo'ladigan bu kiyadigan kiyim kechagi yeydigan narsasi ichadigan narsasi va maskani ya'ni yashaydigan uyi va nikohlanadigan juftidan iborat ulamolar mana shu dunyoni yer va uni ustidagi narsalarni uchga taqsim qilishgan o'rganish yanada oson bo'lishi uchun esda qolishi uchun uchga bo'lishgan agar sizdan dunyo nimadan iborat desa mana shu uch xil desangiz to'g'ri bo'ladiki birinchisi ma'danlar ikkinchisi o'simliklar va uchinchisi jonivorlar birinchisiga o'simliklarni oladigan bo'lsak o'simliklar inson ikki xil yo'ldan foydalanadi birinchisi ozuqa uchun masalan sabzi piyoz va hokazo bular kundalik inson oziqlanadigan narsalar yeyotgan nonimiz yerdan chiqadi ikkinchisi bu davolanish uchun foydalaniladigan giyohlar, dorilar. Madanlarga keladigan bo'lsak, yerdan qazib olinadigan foydali qazilmalar. Inson buni turli asbob, olat, uskunalar yasash uchun, temir, mis kabi va ba'zi ziynat qilish uchun oltin, kumush, qimmatbaho toshlar bo'lishi mumkin. Mana shularda ishlatiladi yoki pul yasash uchun oltin, kumush ishlatiladi. Va uchinchisi jonivorlar bular ikkiga bo'linadiki inson va hayvonlardan iborat hayvonlardan inson qanday foydalanadi ya'ni chunki hamma narsa alloh taolo insonni foydalanish uchun yaratilgan mana shu yerdagi butun hamma narsalar mana shu dunyoni haqiqatiga demak kelyapmizki hayvonlardan nimada foydalanadi yeyishda foydalanadi go'shtini va ularni sutidan foydalanadi junidan foydalanadi va hokazo va ba'zi hayvonlarda minishda foydalanadi ulov sifatida demak foydalanadi va keyingisi inson jonivorlari yana bir turi inson insondan ham hattoki inson foydalanadi ya'ni bu ham dunyoga kiradi masalan xodim ishchi sifatida foydalanadi ya'ni o'zini qo'lidan kelmaydi bir narsa olib kelib bir biladigan odamni ishlatadi haqqini beradi demak mana bu ishchi sifatida foydalanishi mumkin keyin xodim va e, dunyoviy lazzatlar sifatida foydalanishi mumkinki masalan jufti haloli yoki cho'rilar mana shu maqsadda foydalaniladi va insonlarni qalbini egallashda ya'ni ularni qalbida obro' e'tibor hosil qilib bu narsaga o'sha obro' mansab deyiladi mana shu narsalari hammasi dunyo bo'ladi mana shu uch qism hammasi dunyo alloh taolo qur'onda mana shuni zikr qilyapti uchalasini ham tartib bilan keltiryapti zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i val banin odamlarga xohishlar sevgisi chiroyli ko'rsatib qo'yildi shahavot xohishlar xohishlar qaysi qaysilari minan nisai val banin ana endi o'sha xohishlarni batafsil zikr qilyaptiki ayollar va farzandlar bolalar ayollar cho'rilar va hokazo va farzandlar mana bu birinchi qism bo'ldiki inson qismi bo'ldi va ikkinchisi minaz oltin kumushdan iborat bo'lgan boyliklar mana bu aytilgan ma'danlar bo'ldi va buni ichiga qimmatbaho toshlar va hokazo hammasi kirib ketdi va alloh taolo oyatni davomida aytyaptiki va belgili yoki qimmatbaho otlar va chorva mollar. Mana bular hayvonlar edi Inson foydalanadigan hayvonlar, mana bu ham aytildi. Va uchinchisi val harf, ekin tikinlar. Ya'ni mana bu inson dalalarda qaraydigan mana shu ekinlar, o'simliklar. uchta qismni ham Alloh taolo mana zikr qildi. Endi mana shu dunyoga insonni qanday aloqasi bor deyilsa, ikki jihatdan aloqasi bor ikki jihatdan inson dunyoga bog'lanadi birinchisi insonni qalbi bog'lanadi masalan qalb mana shu narsalarni yaxshi ko'radi shulardan bir lazzatlanadi va shularni g'am chekadi shuni o'ylaydi tashvish qiladi va hatto inson agar shariat belgilagan chegaradan o'tib ketsa qalb mana shunga qulga o'xshab qoladi mana shu narsalarni oldida ertayu kech o'ylab tashvish qiladigan faqat yagona g'ami bo'ladigan qulga yoki e, o'zini masalan to'xtatolmaydigan bir oshiqqa o'xshab qoladi va bu aloqalarga qalbni kasalliklari ham kirib ketadi masalan kibr g'illu g'ashlik va hasad riyokorlik va mansab sevgisi yomon gumonlar va maqtov sevgisi molu dunyoni jamlash ko'paytirish va maqtanishni yaxshi ko'rish va bu narsalar qalb kasalliklari buni aytishganki bu botiniy dunyo boyagi zikr qilingan uchta narsa ya'ni jonivorlar o'simliklar va ma'danlar bular zohiriy dunyo botiniy dunyo insonni qalbida ham bo'ladi ya'ni bu aytilgan mana shu kasalliklar chunki kibr ham ya'ni inson ustun bo'lishi yaxshi ko'rishi bu bir ma'naviy bu ham bir dunyoni turi yoki mansabni yaxshi ko'rishi shuhratni yaxshi ko'rishi bular tashqarida ushaladigan bir narsa emas lekin bular qalbni ichidagi dunyo demak birinchi aloqamiz dunyo bilan qalb bilan bo'lyapti ikkinchi aloqa badan bilan bo'ladi badanimiz qo'limiz oyog'imiz ko'zimiz mana shu dunyo bilan mashg'ul bo'ladi chunki biz mana shu dunyoni bizga manfaat keltirishi uchun foydalanish uchun shuni isloh qilishimiz kerak shuni ustida ishlashga to'g'ri keladi ya'ni inson ulovi bo'lsa boqadi masalan yoki uni qariydi tuzatadi dalasi bo'lsa dalasiga qaraydi demak mana shu shu narsa bilan mashg'ul bo'ladi va butun dunyodagi kasbu korlar hammasi mana shundan iborat ya'ni butun kasblarni olib qarasiz xoh e, masalan masalan etikdo'zlik bo'lsin yo tikuvchi bo'lsin yoki quruvchi bo'lsin hammasi mana shu dunyomizni isloh qilish bilan mashg'ul bo'ladigan ishlar bo'ladi toki bizga foyda berish uchun masalan uy quriladi nima uchun o'sha yashash uchun bizga bir manfaati tegsin uchun libos qilinadi mana shu uchun demak bu bizni badanimiz shu bilan mashg'ul bo'lyapti uy quryapmiz kimdir narsa tikyapti va hokazo mana shu ikki aloqa demak dunyo bizni qalbimizni ham bog'lab olyapti va badanimizni ham bog'lab olyapti mana shu ikki aloqa asta sekin insonni to'liq o'ziga olib kirib ya'ni dunyoga sho'ng'ishga majbur qiladi va inson haqiqiy maqsadini unutib qo'yadi va nima uchun mana shu ishni qilayotganini unutib qo'yadi buning uchun ya'ni inson haqiqatni tushunishi uchun inson avvalo robbini tanish kerak keyin o'zini nafsini tanish keyin dunyoni haqiqatini bilib keyin oxiratni haqiqatini bilsa mana shunda inson mana shu dunyo deyilgan narsani haqiqatini biladi dunyoni haqiqati nima ekan bu bizni oxiratga safarimizda ulovimizni ozuqasi ekan bizni hammamiz musofirmiz bu dunyoda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar kun fid dunya kaannaka g'aribun aw abiru sabil dunyoda g'arib kabi bo'lgin g'arib degani bir begona shaharga borib o'sha yerda vaqtinchalik turgan odam masalan savdo uchun yo boshqa ishi uchun o'sha yerda vaqtinchalik bir oy yoki bir yil turadi o'sha yerlik odam emas begona g'arib deyiladi dunyoda g'aribga o'xshab yasha ya'ni g'arib odami begona odami o'sha joydagi narsalar bilan ko'p qalbi bog'lanmaydi bu yerda hamisha qolib ketaman deb uy dala hovli qilmaydi u yerda insonlar bilan ham juda qattiq bog'lanib yubormaydi balki ketaman mana shu oyni oxirida ketaman deb turadi payg'ambarimiz bundan ham kuchaytirib aytyaptiki avabiru sabil g'arib emas balki yo'lovchi kabi bo'lgin deyapti abiru sabil degani yo'ldan o'tuvchi yo'lovchi bir joyda vaqtinchalik ham qolmaydi u shahardan kirib o'tib ketadi xolos u boshqa joyga ketyapti payg'ambarimiz aytyaptiki hatto yo'lovchiga o'xshagan yo'lovchini qalbi umuman bog'lanmaydi chunki u vaqtinchalik ham turmaydi o'tib ketadi xolos yo'lovchiga o'xshab qalbing dunyoga bog'lanmasin deyapti payg'ambar boshqa bir hadisda payg'ambarimiz aytdilarki mali valid dunyo meni dunyo bilan nima ishim bor men bilan dunyoni misoli safarda ketayotib biroz dam olish uchun bir soyaga o'tirgan odamga o'xshaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoni soyaga o'xshatyapti ya'ni bir inson soyada ozginagina o'tirib bir ikki soat dam olib safarini davom ettiradi bizni dunyoda holatimiz shunaqa biz dam olishga biroz soyaga o'tirdik xolos ertaga turib ketamiz oxiratga vaqtinchalik bu yerda o'tib demak mukammal shu yerda mashg'ul bo'lib qolib ketishga harakat qilib joylashib qolish kerak emas bu yerda biz turib ketishimiz kerak safarimiz bor musofirmiz bu yerda demak musofir odamga ulov kerak bo'ladi oxirat safarida ollohga safar qilishimizda ulov bu ulov bizni badanimiz mana shu badan bilan tirikmiz badan bilan ibodat qilamiz mana shu bilan oxiratga safar qilamiz ana endi bu badan tirik bo'lishi uchun sog'lom bo'lishi uchun toki safarda ketish uchun unga nima kerak yeyish kerak ichish kerak va sovuqdan issiqdan saqlaydigan kiyim kechak kerak haromdan saqlaydigan juft kerak bo'ladi mana shu narsa xolos aynan bir hajga ketayotgan yo'lovchi tuyasida ketyapti maqsad hajga borish uni olib boruvchi narsa ulov bu tuya endi yo'lda ba'zan tuyasiga suv ichirish kerak o't yedirish kerak agar umuman qaramasa ham tuya ochlikdan o'ladi qulaydi maqsadiga yeta olmaydi tuya faqat vosita xolos endi bu odam agar bir soya joyda joylashib tuyani yaxshilab boqib suvlar ichirib shu narsaga keyin kirishib ketsa tuya uchun bir katta bir joy qurib turli xil yaxshi o'tlarni olib kelib tuyani har kuni boqib yaxshiroq o'tlarni ekaman deb o'sha yerni yer kovlab dala qilib o'sha yerga bedalarni eksa bedalarni quritib qishga olib qo'ysa ya'ni mukammal tashvishi g'ami tuyani boqishga aylanib ketsa yaxshi yaxshi suvlarda saqlab qo'ysa mana shu tuya deb o'sha yerda yillab qolib ketsa o'sha yo'lda haj esidan chiqib qoldi aynan oxiratni esdan chiqarib dunyo bilan mashg'ul bo'lib qolgan odam mana shunga o'xshaydi oxiratga ketyapti yo'lda dunyoda qolib ketdi u mashg'ul bo'lib va tuyasini ya'ni badanini boqish bilan ovora ertayu kech badani bilan mashg'ul qanday yaxshiroq libos kiydiring bu badanga yaxshiroq shirinroq taomlar yediring va qanday lazzatlar bering bu badanga shu bilan mashg'ul ulovi bilan mashg'ul bo'lib qoldi aldanib demak mana dunyoni haqiqati ma'lum bo'lyaptiki mohiyati mana shu insonlar mashg'ul bo'lib qolgan ishlar dunyo tashvishlar aslida inson bularga nima uchun kirishgan o'sha ehtiyoj miqdorida yeb ichish kiyimlar va maskan mana shuning uchun kirishgan edi lekin o'zi bilmay qoldiki mukammal dunyoni ichiga sho'ng'ib ketgan va o'zini maqsadini ham unutib qo'ygan safarini ham unutib qo'ygan va mana shu holatda dunyo bilan mashg'ul ekan zaif aqllar unga turli xil fikrlar keltirib insonlar natijada turli xil guruhlarga bo'linib qoldi mana shu dunyoga mashg'ullik jihatidan insonlar bir necha toifaga bo'linib qoldi inshaalloh keyingi darsda mana shu toifalarni ko'rib chiqamiz alloh taolo foydali ilm bersin